Abdullah Hucalan, Pirtûka Yekemîn, Şaristanî, Serdema xwedayên bi maske û qralên li pişt perdeyê, modernîteya demokratîk û pirsgirêkên bihurandina modernîteya kapîtalîst, destpêk, Wexta ku wan ez xistim Girtîgeha Îmraliyê ya pêşî ez pêşwazî kirim di asta serokatiyê de nûnera Komîteya Pêşîgirtina Lêşkencê CPT'ê ya bi ser Konseya Ewrûpayê bû. Gotina wê ya pêşî kir wiha bû, Tu yê di vê girtîgehê de bimînî, em ê jî bi Konseya Ewrûpayê vir kontrol bikin û hewl bidin hin çareseriyan bibînin, Li ser navê dostaniyê peyxane teke dîrokê de kêm hatiye dîtin, di bin kontrola dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û CIA de dewleta netewe ya Yewnan ez radest kirim û wexta têkiliyên berjewendîperest ên Yunanistanê bi Tirkiyê re li vê yekê zêde bûn, di serdema xwedayên bê maske û qralên tazî de bawehkî welê ez li zinarê Îmraliyê çarmîx kirim ku destana Prometheus li ber ne tiştek bû. Mîna çarenûsa min be ez mehkûm û neçar kirim. Hevkêşeya rê li ber pêvajoya derketina min a ji Sûrî ve kir hînê balkêştir e. Têgihiştina ez ji Sûrî derxistim ya rastî xwe dispêre şerê nakokiya di navbera payedana min a dostaniyê û siyaseta kurt a Îsraîlê de ye. Ne maze Îsraîl piştî şerê cîhanê yê duyemîn di pirsgirêka kurd de bi patrontiye rabûye. Ji lewra di şexsê min de li çareseriya duyemîn a pirsgirêka Kurd nikarîbû xwe ragire. Li hemberî vê rewşê gelekî nazik bû. Ji sedî sed ev rewş li hesabê wê nedihat. Divê ez heqê wê nexwim. Mosad û yekser nebe jî ji bo ez riya wê qebûl bikim ez vexwendim. Lê ji bo vê jî ez ne ji alî exlaqî ve û ne jî ji alî siyasî ve vekirî û amade bûm. Rêveberiya Ereba Sûrî nexwest em ji têkiliyeke giranî taktîk bibihurin. Ji xwe Rêbertiya Hafiz Esed bi saya şerê hegemonîk ê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Sovyetê peyda bû. Piştî ku Sovyet ji hevdu ket, ji Sûrî nedihat ku têkiliyeke taktîk di vê qonaxa nazik de biparêze. Sûrî bi min re, ango bi pkk re, tewazunek bi Tirkiyê re datanî. Mîna ku ji bo gefxwarina Komara Tirkî ya di salên hezar û neh sed û pêncî û heşt an de li ser Sûrî û meyla wê ya zêde ji bo têkiliyan bi Îsraîlê re dixwest bersivekê bide. Ji bo têkiliyeke taktîka demdirêj, pkk weke amûrekî baş rê û derfet dida. Ne dixwestin bibînin ku ev têkilî rê li ber polîtîkeyeke duyemîna Kurd veke. Bi tevayî hewdanên rêveberiyên Tirk nekarîbûn pêşîl vê yekê bigirin. Ji vê bibîrxistina kurd jî tê fêmkirin ku hêza rastî ya ez ji Sûrî derxistime Îsraîl e. Bêguman rola hêza siyasî ya Dewletên Yekbûyî Amerîkayê û zora eskerî ya Tirkiyê jî di vê de heye. Divê neyê ji bîr kirin ku Îsraîlê hîne ji salên hezar û neh sed û pêncî ve bi Tirkiyê re peymanên veşartî mohr kirine û di sala hezar û neh sed û nod û şeş an de jî bi navê antî-terorê peymaneke din li vê zêde kiriye û bi vê yekê hevgirtina dij pkk a Dewletên Yekbûyî Amerîkayê, Îsraîl, Tirkî temam bûye. Faktoreke din a girîng ku divê em li vê pêvajoyê zêde bikin ew e ku rêveberiyên pkk û yenekê yên bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Îsraîlê re di nava têkiliyê de bûn bi rêveberî û Meclîsa Federe ya Kurd a di sala hezar û neh sed û nod û du duyan de hat avakirin bi Komara Tirkîye re li ser hîmê dij pkk hevkarî dikirin. Bêguman di şert û mercên wê demê de hikûmetên Komara Tirkiyê û artêşa wê bi têgihiştineke taktîkî tevdigeriyan. Lê dîrokê jî meşeke xwe ya xweser heye. Têgihiştinên pircûre bûyerên girîng diyar dikin. Ji mêj ve aliyê Tirkiyê ku pê xapî heye û îro jî herî zêde her kes tê hêrs dibe, egoîstî, tengî û yekalîtiya wê ye. Di sala hezar û neh sed û nod û heştan de ji ber van faktorên dijber ên gihiştin hevdu ez ji Sûrî derketim. Divê ez eşkere bibêjim ez jî li xwe hayl bibûm ku derketina me a ji Sûrî hewce dikir. Ez demeke zêde dirêj wûr mam. Lê belê balkêşiya pêşketina xeta polîtîka ji bo Kurdistanê û helwesta min a dostaniyê ku min dixwest bigihînim asteke stratejîk hema bêje min kiribûn êsîrê xwe. Rêveberiya Sûrî di asta herî jor de fikarên xwe yên ji ber vê yekê bi taybetî destnîşan kiribûn. Divê ez di vî warî de li xwe mikur bêm. Lê ez hînê jî li girîngiya dostaniya gelan di asta stratejîk de xwedî derdikevim û dibêjim dev jê nayê berdan. Heman têgihîştinê ez birim Yunanistanê. Bi dewleta Yunan re nebûya jî di asta duyemîn de danîna dostaniyeke qedir bilind bi gelê Yunan re bala min dikişand. Bi çanda wan a klasîk û dîroka wan a trajîk re Danu Stendhal gelekî girîng bû. Ji xwe erka dostaniyê ev yek li ser mirovî ferz dikir. Rêyeke din a ku min karîbû pê de biçûma çiyayên Kurdistanê bûn. Dema ez zarok bûm navê dînê Çolê dînê çiyê jî li min kiribûn. Lê ji ber du sedema min ev plan weke alternatîfa duyemîn dihişt. Lê çiyê li devera ez bimama wê bi her curê sîlehan bombe bikirana zirareke mezin wê li heval û gelê me bûbûya. Wexta min ji vî awirî li mijarê temaşe dikir, eşkere min didît ku tenê rê û rêbazên eskerî wê bikevin dewrê û bi tevahî rêya eskerî wê xwe li ser me ferz bikira. Ya din jî ew bû ku xweşîmî û bêperwerdebûna ciwantiyê bû, ji sedî sed diviyabû min ew perwerde bikirana. Ji ber baweriya bi van her du pêdiviyan min xwe ji rêya çiyê kir. Xulase li Tirkiyê gelek derdorên fermî û nefermî digotin me ew di quncikê de asê kiriye binerin me çawa encam girt. Îdiayên bi vî rengî ji rastiyê dûr bûn. Ji xwe heman polîtîka tengavkirinê gelekî li ser Îran û Iraqê dihat ceribandin. Encamdana van polîtîkayan bidin aliyekî, berevajî dibûn sedem ku bi çavkorî di nava mijar û çiravê de bist bibin biçikin. Têkiliyên taktîkî yên bi Îran û Sûrî re ji niha ve ne diyar in, wê bi xwe re çi encama bînin. Mirov dikare bibêje polîtîkayeke welê ye bi gelek encaman avise. Kengî dualîteya dewletên yekbû yên Emerîkayê, Yekîtiya Ewrûpayê, Îsraîl an jî Îran, Rûsya, Çînê zelal be, gelo hikûmetên komarê ji her encamê re amade ne? Dersên min ji serhatiya xwe ya sê mehên di navbera Atîna, Moskow û Romayê de girtine, bê guman dersên dîrokî ne. Têgîna modernîteya kapîtalîst ku hîmê parêznameya min e, di nava hezar û yek zirx û maskeyî de nas kir. Bi vê serhatiyê min ev têgîn nas kir. Eger ev serhatiya min nebûya, bihêlin min ev analîz û tehlîl bikirana, ez ê yan bibûma milletperest û dewletnetewparêzekî çor an jî weke bi sedan mînakên xwe heta bêyên dewlet jî ava kirine, min ê weke tevgereke çepgira klasîk çarenûsa xwe bi dawî bikira. Weke prensîbeke zanîna civakî ji sedî sed û vebirî napeyivim. û vê prensîbê her li ber çav digirim. Lê hisseke min a xurt heye ku dibêje, tu yê ti carî negihiştibûya hêza xwe ya analîzê ku tu niha gihiştiyê. Ji bo min eşkere ye, modernîteya kapîtalîst hêza xwe ya esas ne ji pereyê xwe digire û ne jî sîlehên xwe. Utopya sosyalîst a herî dayî û herî bihêz jî di navê de bi tevahî utopyayan bi rengan dixemilîne û ji sihêrbazê herî zîrek jêhatîtir hemûyan di nava lîberalîzma xwe de difetisîne û ev yek hêza wê ya esasî ye. Heta baş neyê analîzkirin û ji hev derxistin ka çawa utopya hemû di nava lîberalîzma xwe de xeniqandine, bihêlin li ber rabûna kapîtalîzmê ekola fikrê ya herî ji xwe razî jî wê jê neyê ne bi xizmetkarê wê. Kesî bi qasî Marx Kapital analîz nekiriye. Kêm kes bi qasî Lenîn li ser dewlet û şoreşê ponijîne. Lê îro eşkere bûye ku her çend xwe weke dijberê wê nîşan dabin jî, rêwresma Marxîst-Lenînîst mane û materyalekî têra xwe diyarî kapitalizmê kiriye. Ji ber ku li ser bendawariyên îradeyê me yên ji koma têgihiştinên cihê yên dîrokê pêk tên weke ku gelek caran hatiye dîtin encam dane. Ez vê yekê weke têkiliyeke diyalektîk û çarenûsa ku mirov neçarî wê ye destnîşan nakim. Bereva jî, encama ez digihişimê ew e ku mirov divê bêhtir serê xwe bi utopiyayên azadiyê re biêşîne. Eger civa ku ferdê lîberalîzmê ji rê derxistiye neyên analîzkirin û mirov wan nexîne mecreya wan a însanî, encam wê ji kansêra civakî wêdetir tiştekî din nebe. Ez ê vê yekê dûr û dirêj bînim zimên. Ez dixwazim gotinê bînim vir. Nûnera Konseya Ewropayê ya li Girtîgeha Îmraliyê xêrhatina min kir, heta ez sîstema sihrî ya li pişt vê qanimoka heftê salî yanî modernîteya kapîtalîst ji hev dernexînim, Diyar e ez ê çarenûsa xwe jî ji hev dernexînim. Pêvajo ji serî heta binî ji aliyê Îsraîl, Dewletên Yekbûyên Amerîkayê, Yekîtiya Ewrûpayê û Rûsya Sowyetê ya ji hev ketî hatiye afirandin. Rola hikûmetên Sûrî, Yunanistan û Tirkiyê jî ji xizmetên burokratîk ên destên duyemîn zêdetir tiştekî din nîne. Di pêvajoya jêpirsînê de mijirayedarên Tirk yên ji çar saziyên bingehîn, nûnerê Îstixbarata Fermandariya Giştî, Teşkîlata Îstixbarata Milî, Midûriyeta Giştî ya Polîsan û Îstixbarata Jenderme re got, Ti maneya wê nîne hûn bi girtina me kêfxweş dibin. Bi awayekî rezîl û bêbextiyeke bedewiyên li çolan jî li xisletên xwe yên mirovane danaynin, bi têkiliyeke dostaniyê û bi komployeke nedîtî ez avêtim balafirê û piçikîn ser min. Ev yek di ti şêwazê şerê egîtiyê de tine. Ev rastî bi xwe jî mînakeke baş e û eşkere nîşan dide ku modernîteya kapîtalîst a Dewletên Yekbûyî ya Amerîkayê hegemonê wê ye, xwedî lîberalîzmeke çawa ye. Sîstema di zordestî û îstismarê de sînornenas. Di sîstema xwe ya têkoşînê de ne ku min dewleta netewe ya Tirk nas nedikir, Ez bi serê xwe û bi halê xwe yê herî lawaz bi wêrekî li ber rabûm. Her kesê şahid e jî dizane ku min baş li ber xwe da û têkoşiyam. Di vê de tiştekî mirov jê loman bike tune. Ya li nave rastê fermaneke mirinê ji bo kurdî tiyê bû. Ez ê yan ji mirovatî û anora xwe negeriyama û li ber xwe biriya yan jî di nava koletiyeke reg û cisê wê nediyar de wenda bûma. Ez vê rastiyê guftûgo nakim, Ez ji vê jî hêrs nabim. Xala bingehîn a ez jê hêrs dibim ew e ku min nekarîbû pêşî li ehmeqiya di warê fikr û îdeolojiyê de bigirim. Sîstemeke welê ye qaşo nizanin wê mafê mirovan li ku bi cîh bikin. Ew çend pesnê mafê mirovan didin nizanin wê li erdê an jî li ezmên bi cîh bikin. Lê rastiya heyî jî di ti sîstema rihberan de nîne. Komeke mirov ji cinsê xwe û mirovatiyê hemû re şer û mitîngeriyê heq dibîne. Qîma xwe bi vê jînayne. Ser û bin erdê xwezayê jî di navê de hawîrdorê bi tevahî bi jehr dike û pêşkêşî mirovatiyê dike. Civaka estê de ji dayik bûm bi bandora çanda gundê Neolotîk bar kirîbû. Di vê civakê de dostaniyeke pak û têkoşîneke ne rezîl esas e. Ez jî bi van hisa mezin bûbûm. Lê belê li derveyî pêvajoyên şaristaniyan hemûyan û bandorên wê yên neyînî bi awayekî çor xerîb ketibûm. Mîna ku vê jî têrî nekiribe, modernîteya kapîtalîst bi rêwresmên muhafazekar re bûbû yek û li ser seriyê herî jorê şovenîzmê bi miletparêziyeke etnîk bi dewleta netewer re dor li min hatibû girtin. Ev yek tehekûmeke îdeolojîk bû ku çareserkirina wê gelekî zehmet bû. Wexta li vê yekê têgihiştina zor zane devê tivinga mor zane zêde bû, beravêtin dibû navê din ê çarenûsê. Derketina derveyî sînorên Komara Tirkiyê welê di encama berxwedaneke bi heybet de çênebû. Çend tehlîlên çepgirî li ser pirsgirêka neteweyî hebûn û mirovan bi awakî dogmatîk ji wan bawer dikir. Ji bo karibin bijîn, em ji wan re li cihekî digeriyan. PKK ya li Rojhilata Naverast ji valahiyên sîstemê encam girt û ji xwe ji vê yekê zêdetir jî nexwedîşan sekî din bû. Lê dîsa jî divê mirov biçûk nebîne. Wê karî bû weke dijberê sîstemê li Rojhilata Naverast hebûna xwe û pêşketina xwe dewam bike. Ji bo karibe xwe mayînde bike, di serî de çiya û berxwedana çekdarî ji aliyê encaman ve gelekî girîng in. Ji bo kurdan jî her diçû dihat wê maneyê ku êdî polîtîk dibûn. Ji hevkarên klasîk vediqetiyan û cara pêşî alternatîfeke azadiyê dihat fêmkirin. Ne rejîmên despotîk ên ji serdema navîn a klasîk mabûn, ne jî dewletên netewe yên qaş û hemdem ên bi ser movikê wan ve bûne ne li benda gavavêtineke welê bûn û ne jî karîbûn qebûl bikin. Ji ber vê mirov fêm dike ka çima Kurdên hevkar hem jî dewletên netewe yên herêmê û hegemonên emperyalîst têgihiştina pkk rêxistineke terorîst te ferz kirin. Kurdê azad bi ferd û civaka xwe bi tevahî tiştên wan heta wê rojê ji ber kiribûn xira kir. Îdeolojiya fethkara Îslamê û îdeolojiya milletparêza lîberalîzmê ji zû ve kurdîtî ji deftera xwe derxistibûn û li derveyî dîrokê de hesibandin. Ya rastî li giravekê li girtîgeha yekkesî ya dixwazin di şexsê min de mehkûm bikin ev kurdîtiya azad e. Li Îmraliyê neh sal in polîtîkayên rojane têne bicîhanîn sîstematîk in. Eger em van polîtîkayan tenê weke polîtîkayên li girtîgehên Tirk bibînin, ev yekê rê li ber xwexapandinên girîng veke. Di heman demê de ev yek wê bi xwe re hem ji bo Kurdan û hem jî ji bo Tirkan polîtîkayên tiştekî çareser nakin biafirîne û rê li ber şer veke. Lê min jî ev fêm kir. Tirkîtî ne dikare li ser navê xwe şer bike ne jî aştiyê bike. Rola ku modernîteya kapîtalîst dayê jendermetî, notirvanî û gardiyantî ye. Gelê Tirk jî di navê de, ji bo ku tevahiya gelên Rojhilata Naverast li zor û mitîngeriya sîstemê veke, hem di nava Ewropayê de hem jî ji derveyî wê, çandên Tirkiye û Anatoliyê bi sing ve girê dane, ji bo wan gelekî girîng in. Polîtîkayên têne meşandin welê ji rêzê nîn in. Polîtîka û stratejiyên behsa wan tê kirin gelekî hûr û kûr û bi firehî di binî re û bi hev re dimeşînin. Çi NATO û çi jî têkiliyên Yekîtiya Ewropayê mirov dikare her duyan di vê çarçoveyê de baştir fêm bike. Da bajên heta vir min hewl da behsa wan bikim jî têra xwe nîşan didin, eger ez hûr û kûr li modernîteya kapîtalîst serwext nebim, ez ê nikaribim bi awayekî manedar xwe biparêzim. Eşkere ye, parastina xwe bispêre stûnên hiqûqê yên hişk wê zêde manedar nebe. Helwesteke stratejîk û polîtîk a serre serre wê nikaribe nîşan bide ka çima ser pêvajoya jinûvedadgehkirinê tê girtin. Têgihiştina jinûvedadgehkirinê ji bo çareseriya kurdîtiyeke azad zelal bike girîng e. Li dijî dadgeriya tirk a ji bo temaşeyê Pêngava min a bi navê Komara Demokratîk, parêznameyên min ên berfireh yên di doza Dadgeha Mafên Mirovan ya Ewropayê de yên bi navê Ji Dewleta Rahib a Sumer ber bi Şaristaniya Demokratîk ve û Parastina Gelekî di cewherê xwe de hewl didan ku dadgerî û demokrasiyeke rastî bidin fêmkirin Armanca van parêznameyên min jî ew e ku ez modernîteya kapîtalîst veguherînim pirsgirêkekê û wê li dû xwe bihêlim, hem sîstema siyasî ya demokratîkbûnê hem jî bi maneyeke dewlemend têkiliya wê ya bi alternatîfa çareseriyê dest nîşan bikim. Ji lewra jî ev yek careke din taybetmendiya parêznameyên min ên temamker û yekpare radixe ber çavan. Min gotibû, li Îmraliyê dadgehkirina min a pêşî lîstikek bû. Ya rastî şert û mercên mirov xwe biparasta tine bûn. Her tişt berî hûr û kûr hatibû pîlankirin. Roja wê biryar bihata dîtin, ji taybetmendiyên dadgerê hatibû neqandin bigirin heta ji kîjan deverê ye, kesên tevlî rûniştina dozê bûn, dem û çapemenî, şêwazê bikaranîna dozê ji aliyê çapemeniyê ve her tişt hatibû pîlankirin. Di vê mijarê de bi dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê û Yekîtiya Ewropayê re li hev kiribûn. Ya li hemberî vê rewşê para min jî diket ew nebû ku ez weke parêzvanekî hiqûqî yê sexte xwe biparêzim. Ji xwe li navê rastê hiqûq tunebû. Ev rastî ji bo Yekîtiya Ewropayê jî her wisa bû. Bi tevahî mesele ew bû ku di çarçoveya pirsgirêka kurd a bingehîn de ez ê çawa biha tama bikaranîn. Diviyabû her tiştî xismeta vê armancê bikira. Ji xwe di pêvajoya Kenyayê de ji serî heta dawiyê hiqûqa Yekîtiya Ewropayê hat binpêkirin. Tevî vê sîstema hiqûqê ya Kenyayê û Tirk jî hatibû binpêkirin. Mijara darvekirinê timî du rojevê de girtin, sedema vê jî encamên polîtîk ên dozê bûn. Goya ez ditirsiyabûm. Ji lewra timî saxgirtina min bi kêr dihat. Li hemberî rewşên bi vî rengî ya diviyabû min bikira jî ew bû ku diviyabû ez bi kêra pêvajoya polîtîk bihata me. Ji lewra jî peyamên polîtîk ên parêznameyan girîng bûn. Her wiha yek ji wezîfeyên min ew bû ku min bersivên bi kok bidiya wan mijaran ku rê li ber xapandinê vekiribûn. Min hewl da vê bikim. Di vê pêvajoyê de têgihiştina di parêznameyên min hemûyan de serdest ev têgihiştin bû. Tenê li ser vî esasî mimkun bû ez nebim destikê lîstikê û bi kêra têkoşîna azadiyê bêm. Divê ez eşkere bibêjim. Ez li bendê bûm ku Dadgeha Mafên Mirovan ya Ewropayê biryarekê bide û bibêje bûyera girtinê nehiqûqî ye. Bi vî awayî belkî îmkanê dadgehkirineka adil çêbûbûya. Ev hukum pir eşkere bi neheqî nehat dayîn. Ya dima û naçar bi gota ew bû ku dadgehkirin bi awayekî adil pêk nehatiye. Ji xwe her tişt eşkere û li ber çavan dihat kirin. Piştî bendawariyeke demdirêj a ji nû ve dadgehkirinê, Konseya Ewropayê bi awayekî yêkalî bi hikûmeta Tirk re hevdîtinên dû dirêj kirin û ji alî xwe ve di berdêla tawîzên girîng de bi temamî sosreteke hiqûqî û ji dihan xalan ve bi hiqûqê re çepket nava hewdanan Qaşo dosya ji alî Dadgeha Cezayê Giran a Anqerê ya Yazdemîn û ya Stenbolê ya Sêzdemîn ku dadgehên şûna dadgeha ewlekariya dewletê girtine mîna berê li ser dosyeyê hukmê xwe dan. Li ser vî esasî bû Komîteya Wezîran a Yekîtiya Ewropayê re li hev kirin û dosya ji nû ve li Dadgeha Mafê Miron ya Ewropayê vegerandin. Hînê jî çav li rêya helwestên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê ne. Bi rastî jî mirov meraq dike ka wê helwesta wê li hemberî biryara xwe ya dadgehkirina adil çi be. Di vê pêvajoya ji nû ve dadgehkirinê de min xwe amade dikir parastina xwe ya hiqûqî bikim, lê bi vî awayî hewdanên me pûç kirin. Ji lewra dadgehkirina hiqûqî ji şikil û xwenîşandanê wêdetir nebû tiştekî din. Yek ji xisûsên din ên vê pêvajoyê divê bê fêmkirin ew e ku Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, Yekîtiya Ewropayê, Komara Tirkiyê di mijara pkk, şexsê min û bi giştî pirsgirêka kurd de zêde didin û distînin û hewl didin li hev dû bikin. Dewleta Tirk di berdêla tawîzên mezin ên ekonomîk de pirsgirêka kurd a li Tirkiyê tasfiye dike û ji bo pêkhatina dewleta federe ya kurd li Iraqê jî di helwesta xwe ya bi şerte bi israr e Her roja diçe, baş eşkere dibe ku di vê mijarê de têra xwe hevdîtin pêk tên. Jixwe bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re li ser van mijara eşkere tawîz dan û li hev kirin. Wer xuya ye girtina min, ragirtina min a li bin înfaza bêdadge, tasfiyekirina pirsgirêka Kurd li Tirkiyê û îlankirina PKK'ê weke rêxistineke terorîst ji van lihevkirinên girîng in. IMF û krîterên Kopenhagê yên Yekîtiya Ewrûpayê kirasekî qirêj bû li van lihevkirinan kiribûn. Divê ez eşkere bibêjim ku ez ji saziyên Yekîtiya Ewrûpayê li benda helwestên ev çend qirêj û bi gûman nebûm. Van rastiyan min di warê mafên mirovan û normên demokratîk ên Yekîtiya Ewrûpayê de ber bi lêpirsîneke hûr û kûr ve bir. Ez wexta li ser mijaran ponijîm ez gihîştîm wê encamê ku pirsgirêkan reh berdane lewma jî ji bo rakirina wan jî helwestên bi kok û bihêz hewce dikin. Bêguman Yekîtiya Ewropayê di mijara mafên mirovan û demokrasiyê de li qonaxeke pêş e. Ji vî alî ve deriyê hêviyê yê cîhana me ye. Lê belê modernîteya kapîtalîst a di hîmê wê de weke zincîrekê xwe li wê ba daye û ji bo bigihîje qonaxên hînê pêş mirov reşbîn dike. Şorişgerên rûs difikirîn ku serketina şoreşên xwe herî kêm bi beşekî şoreşên Ewropayê garantî bikin. Lê tê zanîn ku ev bendewariyên wan bi cîh nehatin. Bereva jî di şoreşa lîberal a Ewropayê Rûsya û tevahiya sîstema pêşengiya wê dikir di nava xwe de mehand. Mirov heman tiştî dikare ji bo şoreşên demokratîk ên roja me ya îro jî bibêje. Ji bo bendewariya ji Ewropayê rê li ber heman encamê veneke, rêya maqûl ew e ku di serdema sermaya global a herî pêşketî de mirov li demokratîkbûna global bigere. Mafên mirovan, demokrasî û azadiyên Ewropayê tenê dibe ku di bin vê paradîgmayê de bi kêr bên û manedar bin. Van sedemên ku me hewl da rave bikin, me hewciya dar dikin û em hûr û kûr di çarçoveya kategoriyên bingehîn de sedemên dadgehkirineka adil çima nebûye û nehatiye xwestin analîz bikin. Di çarçoveya rastiya xweparastina xwe de girîng dibînim dîsa dakem çavkaniyên bingehîn ên berê li ser xusûsê wan ên sereke rawestiyabûm. Tevî ku zêde hêsankirin dikare be sedema mirov di têgihîştinê de zêde bixape jî wexta çavkaniya pirsgirêkê modernîte be mirov naçar e van fikaran li ber çav bigire. Ji xwe beşên sereke yên em dixwazin analîz bikin dizik xwe de yek pare ne, lewma fikarên me yên di derbarê rêbaza hêsankirinê de kêm dike. Piştî destpêkê mijara ez dixwazim pêşî bigirim dest û li ser rawestim rêbaz û reşîma heqîqetê ye. Weke tê zanîn rêbaz rêya lêkolîn lêgerînê ya wer hatiye hînbûn e. Ev rêbazên di dîrokê û roja me ya îro de hatine ceribandin û hînbûn girîng e ku mirov bi nav bike, ji ber ku wê rêya me ronî bikin. Têgihîştinên li rêbaz parêziyê aliyê xwe yên erênî û bi tehlûke hene. Eger em sedemên vê rave bikin, ev yek wê analîza me hêsan bike. Rêbaz bi nexweşî nebe jî her tim rêyeke mirov bişopîne hewce dike. Ya em bi rejîm û heqîqetê dixwazin bibêjin ew e ku em çawa herî baş dikarin xwe bigihînin maneya jiyanê. Rastî, heqîqetê, hiş û fikra mirov zêde bi xwe lebikandine. Gelo heqîqet çi ye? Mirov çawa xwe dikare bigihîne yan jî mirov çawa nikare xwe bigihîne? Divê mirov li bersiva pirsê bigere. Ji bo her lêkolînerkî cidî ev yek ji wan xisûsên sereke ye divê bê çareserkirin. Têgînên objektîvîte û subjektîvîte tevî hin teoriyên seryeke mîna ku zîhniyet û cîhana xeyalê ya tevahiya mirovatiyê êsîr kirine. Em ê hewl bidin wan deşîfre bikin. Di beşê pêşketina civakî de cihêkirina manedar a mekan û zeman de em ê hewl bidin rave bikin ku pirsgirêkên avakirina kategoriyên civakî yên bingehîn ji zeman û mekan qut nabin mirov bigire dest. Ji ber ku hem şikilgirtinên civakan, hem jî xisletên wan ên esasî yan bi awayekî zuha weke bûyerên dîrokî têne dîtin, yan jî weke ku di van mijaran de hîç prensîbeke mekan nebe bi awayekî mucerred vegotin, têgihiştina me ya civakî bi temamî aloz dikin, dixin xizmeta berjewendiyên xwe yên herî rezîl, di encamê de bi navê rastiyê rê li ber demagojî û retorîka derewkara civakê vedike. Wexta mirov rastiyên civakî ava bike û mirov bi tevahî aliyên zeman û mekanên cewherî esas bigire, ji bo jiyana mirov manedar be îmkan wê zêde bin. Mirovê karibe fêm bike ku gelek têgûn û teorî berredayî, xapandin, spekulasyona xapiyayî û gotinên klîşeyî yên mezin in. Em ê hewl bidin şaristaniya roja me ya îro pêşketina wê bi awayekî berçav ji aliyê dîrokî û mekanî ve bi xalên sereke binav bikin. Di beşê Serdama Xwedayên bê maske û qiralên tazî de ez ê hewl bidim rave bikim ka kapîtalîzm çawa weke awayekî hilberînê derketiye holê û di nava civakê de rê li ber kansêrbûyînê vekiriye. Bi qasî ku ji derve xuya dike eşkere ye lê ya rastî kapîtalîzm bi zanis û desthilatdariya bi xwe ve girêdayî û avakirî her kesî bi her kesî re deşerkirin Ev şer bi rêbaza zanistiyê, bi têgîn û teoriyan tê birêvebirin, di qada zihnî de veguheriye çerxeke mirov xwe nikare ji serweriya wê azad bike. Em hewl didin vî rûyê rastî yê kapîtalîzmê lê eşkere bikin. Em ê hewl bidin vî rûyê wê ye rastî eşkere bikin. Ji xwe sîstemeke we lê ye, marksîzm, anarşîzm, şerên rizgariya netewî û heta ekolên mîna sosyal demokrasiyê û bi tevahî ekolên li dijî wê şer dikin, bi hostekariyeke dahiyane kiriye ku bi awayekî bikevin xizmeta wê û bi kêra wê werin. Di destpêkê de civakan hemûyan metabûyûn û destguhertina nirx weke tiştekî rezîl didîtin. Lê çawa çêbû ku ev bûn xwedayên nû yên hukm li civakê dikin? Ya kevn çawa kirasên rengereng li xwe kir, li kelhe û qesran bû xwedî jiyaneke cihê û çawa çêbû ku hejmareke kêm qral pir zêde bûn û bi awayekî tazî û eşkere ji tebaayên xwe ferq nehatin kirin? Tevî ku sîstemeke gelekî zanistparêz, desthilatdar û dewletdar e, çima bi hawîrdor pêkhatina xwe ya navxweyî rê dide, em vediguherin civakên ku nexweşî û mirinan tune dibin. Em ê hewl bidin pirsên bi vî rengî ji sirrên wan bikin û bersivên wan bidin. Ji aliyê aborî, avahiyên civakî û saziyên siyasî dabeşkirina wê ya şiklên dewleta netewe hene. Ev dabeşkirin çavkaniya xwe ji têgihiştin û teoriyên zanistê digire. Rolên rastî yên van dabeşkirinan jiyanê çawa manedar an jî bê mane dikin, yek ji wan xisûsan e ku em ê lê hûr bikolin. Bi vê yekê rola lîberalîzmê ya weke ferdîperest û miletperestiyê dînekî fermî ye wê baştir were fêmkirin. Kapîtalîzm di avahiyên derve û hundir ên civakan de timî rewşeke şer çêdike. Bi vî awayî mirov dikare nîşan bide ka çawa jiyan timî tengezar, bi streseke krîz û kaos e. Di beşê Serdema bi Ütopyayên Azadiyê ji nû ve jiyan de wê lê hûr bi kolîn ka çawa mirov ji jiyana bi krîz û kaos a modernîteya kapîtalîst dikare bigîje şêwazên jiyanê yên Ütopyayên Azad. Ji bo dîsa xwe bigihîne îfadeyên jiyana avzûnkirî û utopîk ên jiyana moderna kapîtalîst hatine qewirandin ku di bin serweriya avahiyên maddî tene, divê mirov ji nû ve xwe ji aliya rûhî û zihnî ve bikin yekpare. Mirov ê xwe çawa bigihîne vê yekê? Ev yekê hûr kûr bê lêkolîn. Li ser hîmê yekparebûna vê maneyê em ê behs bikin ka mirov çawa dikare ber bi gerdûna jê re jiyana azad tê gotin baskên xwe veke û bifire. Qalibên jiyana moderna kapîtalîst ku mane qewitandine reva ji mirinê îfade dike, lê binêrin bi rastî çawa dualîteya mirin û jiyanê bêmane kirine ya pîroz xira kirine, jiyan bi tevahî ji aliyê wê yê sihrî, avzûnkirî, bi heybet û helbeswarî qut kirine û serdema mirineke ebedî û mahşerî ava kirine. Di vî beşî de wê rastiya vê yekê jî bê nîşandan. Her çend sembolîk be jî, Bi têgînên mîna postmodernîzmê baş neyê fêmkirin jî, bi îfadeyên bi serhevkirî yên jiyana azad a utopîk û alternatîf em ê hewl bidin weke rewşeke cejneke gerdûnî bi mane bikin. Dema ev nêzîkatî û helwesta behsa wê tê kirin weke gelek caran tê gotin ji şêweyê hilberîn û civakekê wêdetir bi van şêweyên cihê were binavkirin, mirov nikare ji nav derkeve û têgîn û teorî tevlî hev dibin, li şûna van Wê mimkun bibe jiyana civakan a manedar a kêlî û rojane pêk bê, wê resmê vê bê nîşandan û li ber çavan bê raxistin. Di serdema kapîtalîzmê de Rojhilata Naverast wê di nava xweseriya xwe de bê ravekirin. Kapîtalîzmê bi du şerên cîhanê nikarîbû Rojhilata Naverast bixîne, gelo sedemên bingehîn ên Rojhilata Naverast li ser piyan girtin çi ne? Gelo Rojhilata Naverast çima herêma herî zêde bi pirsgirêka cîhanê ye û mirov nikare ji navê derkeve? Di roja me ya îro de weke zeman û qada bingehîn li Rojhilata Naverast şerê cîhanê yê sêyemîn diqewime, gelo di vî şerî de çi îhtimal hene? Divê em berxwedana Rojhilata Naverast li hemberî modernîteya kapîtalîst çawa manedar bikin? Ev qada ku dergûşa şaristaniyê ye, berova jî îro bûye goristana wê, heye ku bibe qada serdema utopyayên jiyana azad. Ev qada ku muqedesatên xwe li heriyê gerandine, jiyana xwe xistiye bin piyan, heye ku karibe ji nû ve muqedesatên xwe çêke, şêweyên jiyana azad, bi muzîk, helbestwarî, azûnkirî û manebarkirî ava bike. Ji bo vê jî gelo wê karibe qalibên zanistî û madî yên modernîteya kapîtalîst û pûtên wê bişkîne û ji bo şêweyên rêveberiya demokratîk a derfetên jiyaneke azad de wê karibe komên hilberîner ê bi hawîrdorê rebûnê yek û meclîsên zanyarî yên manebarkirî pêk bîne. Li ber siva pirsên welê yên sereke wê bêgerîn. Kapîtalîzma li Rojhilata Naverast bi rûyekî din ê xuya dike, xirîstiyantî û musewîtiyê mane lê bar kirine, îslamê jî di bin tesîra wan de şerê behsa wî tê kirin weke mehşerê qiyametê bi nav dike, di vî şerê Armagedono de rola kurdan jî wê di beşekî din de bê ravekirin. Ji kurdan re mirov dikare bibêje gelekî nebûye gel. Ji ber ku gelekî din ê bi qasî Kurdan ji nirxê xwe direve, ji nirxên xwe bizdiyayî û tê cihêkirin nayê dîtin. Mirov nikare bibêje Kurd gelekî pir bêhêz in û qabiliyeta wan a şerkirinê tune ye. Cografiya wan a stratejîk û karakterê wan ê antropolojîk dihêle ku ew karibin dijwar şer bikin û bi ser bikevin. Potansiyela cesaretê ya jin û ciwanên Kurdan zêde ye Lê belê bi qasî ku ji siya xwe jî bitirsine û bizdonekî kirine. Dewletên Yekbû yên Amerîkayê li Rojhilata Naverast wê vê komê weke hevgirtiyê xwe yê bingehîn ê nû hilbijêre. Îsraîl projeyê xwe ya pir cihê ya Kurd heye. Ev gelê ku Îslamê kiriye were înkar kirin û ji bîr kirin, tevî avahiyên terîqetan hemûyan wê di şerê Armagedonê de bi giranî li cem Xrîstiyan û Musewîyan cih bigire. Ji xwe Elewî û Êzîdî tevî layîkên mezhebên din ên ku li cem xizanên xwe maneya wan nemaye piraniya vê komê pêk tînin. Hejmareke pir kêm ji tebeqeya jor, serekên kom û terîqetên îslamî yên hemdem û kevneşopiyê wê bi lez dev ji rolên xwe yên hevkariya bi Ereb, Ecem û Tirkan re berdin li metrepolên emperyalîstan li efendiyên xwe yên nû bigerin. Kesên behsa wan tê kirin ji wan kom û kesan in bi hêsayî têne tasfiyekirin. Lê belê wê bibe kêmasiyeke mezin, mirov rola Kurdan di kaos û şerê nû yê Rojhilata Naverast de tenê weke hevkariyê bibîne. Piraniya Kurdan, ku ji bo felsefeya jiyana azad tîne, ji bo tîna wan bişkîne wê li benda pêşengê xwe yê manedar bin. Ev piraniya em behsa wê dikin, dikare qalibên jiyana serdema navîn ên wî ji zû ve diqedînin Biterikîne û wê zêde guh nede qalibên dewletoka nete û aje re tê pêşkêşkirin ku modernîteya kapîtalîst wê wî pê bi hêz bihesibîne. Şêweyê rêveberiya konfederalîzma demokratîk ji bo xwe gihandina îdealên wekhevî û azadiyê herî zêde şansê dide, her wiha hem ji aliyê cografî û dîrokî hem jî ji aliyê xisletên karakterîstîk ji bo kurdan şêwazê polîtîk a herî li cîh e. Di vê çarçoveyê de Koma Civakên Kurdistanê, KCK, hem ji bo pirsgirêkên ji ber dewleta netewe ya hişk xwe li çar aliyê wê badane xilas bike, hem jî bi pêkhatina dewletokeke netewe ya nû nekeve nava derdên nû, divê bi roleke derfetan ji çareseriya re çêke rabe. Di şerê dewletên netewe de ku ji ber modernîteya kapîtalîst li ser mozaîka gelên Rojhilata Naverast tê ferzkirin, komên bi koka xwe Ewropî yên nikarin mafê xwe yên mirovan û demokratîk bijîn, etnîsîte, mezheb û dîn hemû, civakên bi koka xwe Qafqasî, Cuhû, Rûm, Ermenî, Kurd, Tirk, Îranî û Ereb hemû yên têne îmhakirin, qirkirin, ji ber zorê û mitingeriyê utopyayên wan yên ji bo jiyana azad têne tinekirin, Ji bo bigihîjin muqedesatên xwe, destketiyên xwe yên madî û îfadeya wan jiyana azad, forma bingehîn konfederalîzma demokratîk a Rojhilata Naverast e, modela pêşeng a forma wê jî KCK ye. Şerê Cîhanê yê Sêyemîn ê modernîteya kapîtalîst, di nava mekan û zemanê Rojhilata Naverast de ji seriyê herî erênî û heta seriyê dinê yê neyînî bi gelek bûyerên biqewimin avis e. Di vî şerî de înîsiyatîfa komên manebarkirî û hewldanên wan wê encamê diyar bike. Pkk tenê yek ji wan komên manebarkirî ye, timî xwe pêş de dibe, xwediyê îdeala jiyana azad e û bi îdeaya pêşengiyê radibe. Tê fêhmkirin ku di şertên modernîteya kapîtalîst de ne ji bo min ne jî ji bo gelê me yê bi pêşengiya wî hatime erkdarkirin ne jî ji bo gelek kesayet û komên gelên din wê dadgehkirineke adil nebe. Di beşa encamê de ez ê li ser vê xisûsê rawestim. Ya rastî bi vê parêznameyê ez ê hewl bidim vê xisûsê bidim fêmkirin û îspatkirin. Em kengî li utopyayên xwe yên azadiyê baş xwedî derketin, li her deverê me komên dad û berxwedaniyê manedar li dijî desthilatdarî û sîsmara li her derê ava kirin, ha wê demê em dikarin sîstema timî li derve û hundirê civakê bi şer debara xwe dike li dawiyê bihêlin û jê bibihrin. Naxwe ji bilî vê bi tevahî rê û çareserî ji bo jiyanê mîna singê golikê ye ku tim li heman cihî li dora xwe dizîvire. Di rewşeke welê de hema bêjin hedef û encam nîne, emrê mirov ê tewş biçe. Ez vê parêznameyê li girava Îmraliyê di nav tecrîdkirineke mutleq de dinivîsim. Derfetên min ên lêkolîn û lêgerîna têne zanîn nînin, her wisa ev rêyek e ku min tercîh nekiriye û nakim. Pêşengên mirovatiyê ku yek bi kêra yê din hatiye ji bo min çavkaniyên sereke bûn û hewce nabînim berhem û navê wan li vir rêz bikim. Têkoşerên fikr û çalakiyê nabe ku bi hejmaran bêne îfadekirin. Ji vî alî ve jî ez li dijî pêkhatina zanista modernîteyê me. Ti deng û îradeya jiyana azad bi qasî di nav tecrîtê de wê adil û alîgirê azadiyê nebe. Bi vê baweriyê, vê parêznameyê xwe diyarî wan kesan dikim ku zanîbûn û wê bizanibin bi dostî û hevaltî meşin.